Aê, pode aumentar um pouquinho. Tá tranquilo agora. Aê, Yuri. Aê, pode ir, viado. Chega com as verdades que a mentira nós conhece Quer tá do meu lado só pra aparecer na selfie oh. Eu vivo bem calmo, curtindo a brisa do Beck Não mudei por fama, eu sou o mesmo moleque Então calma, calma, calma, segura pra frente mais um pouco emocionada Vai, calma, calma, dá uma segurada Menina pra frente mais um pouco emocionada Vai, ó, oh, tá criticando, julgando, mas não sabe o que falar Fala que é ruim, mas tá tocando em todas quebradas Yuri de inspiração pra molecada Yuri de inspiração pra molecada Calma, calma, dá uma segurada mais um pouco emocionada, vai. Calma, calma, dá uma segurada. Né? Menina pra frente, mais um pouco emocionada, vai. Calma, calma, calma, dá uma segurada. Né? Menina pra frente, mais um pouco emocionada, vai. Só não pode se levar pela emoção. Tá ligado na né, Yuri Martins? Quem vai produzir? Yuri Martins? mais uma. Chega com as verdades que a mentira nós conhece. Quer tá do meu lado só pra aparecer na selfie. Ah. Eu vivo bem calmo, curtindo a brisa do beck. Não mudei por fama, eu sou o mesmo moleque. Então, calma, calma, calma, segurada. Né? Menina pra frente, mais um pouco emocionada. Vai, calma, calma, calma, segurada. Né? pra frente, mais um pouco emocionada. Vai, ó, tá criticando, julgando, mas não sabe o que falar. Fala que é ruim, mas tá tocando em todas quebradas. Yuri Martins, inspiração pra molecada. Yuri Martins, inspiração pra molecada. Calma, calma, dá uma segurada. Menina pra frente, mais um pouco emocionada. Vai, calma, calma. Tá segurada né? Menina pra frente, mais um pouco emocionada vai, Calma, calma, calma segurada né? Menina pra frente, mais um pouco emocionada vai Só não pode se levar pela emoção Tá ligado, né, Yuri Martins? Quem vai dizer? É Yuri Martins? É Yuri Martins? Ah, mais uma <laughs> Pode ter certeza, é mais uma que vai estourar É mais uma frente mais um pouco emocionada Vai, calma, calma, dá uma segurada Menina pra frente mais um pouco emocionada Vai, ó, tá criticando, julgando, mas não sabe o que falar